Eta guen artean politagoa da ez? Eta kafea logutxilo eta ametsasko egiten dutenen lagundu? Prefosta, zure merkataritza zentro etorria ematzen dizu? Zer? Ez duzi ulertu zertazari nahi zen? Guen artean politagoa da alta? Ha, ah, erai, eh, ez du gauza hondirik eran nahi, ez du ez buru, ez belaridik, ez bustanik, ez deuze... Hori da supermerkatuen indarra, euskal bezeroen partetik bakia ukaiteko, eta euskal gintza eta euskal elkarte eta guzien partetik bakia ukaiteko, olako aterabideak atxabaiten intuzte supermerkatu batzuek. Euskara sartu behar dela, bizkuntza ikus behar dira, ikusi behar direla, bla eta bla, eta beraz egiten dute, baina zonbait adibide, hemen batzu maiten dauzkitziet, baina... Hala gertatzen nauzu, eh? euskalitzak badira, eh? bai, hor euskalitzak dira denak. Anfen, guen eh, ez du deus nahi, eh, euskaraz. Baina ez dute deus egan nahi denak er, elgarren artean kolatuik. Guen artean politagoa da, zer ulertu behar da hemen, karfureko mezu honek ilan. Edo bestenaz, Ikean ere, kafeak laguntzen ditu lo gutxi egiten dutenek eta ametsainitz egiten dituztenak. Olako zerbait zen, eh? normalki es, es, eh, es, esaldia Bairen sobera komplikatua zen, Euskal Herrian diren milaka itzultzaile galdetzea esaldi simple batzuen itzultzea, Google Translate aize hobeki da, eh, idatzi eta hola beden bakia. Hala ere horregatik, olakoak ikusten direlarik, nire ustez jakin arazi behar dira eta lehenik enpresari. Nik ez duen egia orain arte pentsatu horren egiten, menen, Joen asteburuan beabetik, beabebitik pasanaiz, maleruski, eta euskal itzulpenak txarrak zirela ikusirik agiturik egon naiz. Itzulpenak txarrak dira eta ez dira hola usten al, eta ikean berdin. Eta bon, jakin hortarako ere, euskararen telefonoa hor dela beste batzu ere olakoak ikusten baditu zen inguruan, pentsu dut badirela andana bat maleruski. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Telebista utz irratiapitz, itz eta putz emankizunean ziztelagunak telebistaz mintzatuko gira, telebista gezurra erraiten dauku. Bon, telebistak irratiak denek, eh, baina bon. Ah, hor, ah, kasu bat bereziki aipatzeko, telebistan agertzen diren berezituak konfientxaskoak ote dira. Ez denak. Bon, telebista aipatzen dut, irratian ere berezituak badira. Beren hemen adibide konkretu bat aipatzeko, uh, uste dut eh, Mediapartek uh, du aipatzen duela hau. Mediku berezitu bat uh, Franz 5 katean agertu da, alo doktor emankizunean aski hor, uh, medikuntzaz eta horren inguruan mintzatzen den emankizun famatu hori. Eta ipagaietan uh, autoek sortzen duten kutsadura. Lan jerosa ote da gure osasunarentzat. Asma, minbizia bezalako eritasunak eragiten ote ditu kutsadura horrek, uh, bon, orain arte nik beti entzun baietz, Michel Obie Parisko ospitaleko pneumologo eta alergoloaren ustez, ez du balio edez uh, eh, soberak eskatzea. Donc c'est encore assez discuté, il y a probablement un effet, c'est probablement favorisant, mais euh, je pense pas... Et... ez dut uste, bon, lako zerbait, bai, batzuek diote, baina nik ez dut ala guti gura bera, nola saiatzen den, ikuslea lasaitzen. Eganez, ez, hirietan diren kutsadurak ez dira hainbeste landirostak, edo ez dira landirosak, ez, Eta berriki zion, airearen kutsadurak eragiten zuen minbiziaren teoria, ere ajunt ez da baidan zela eh, medikuen artean, berezituen artean, eta bar. Bon, ados, zergatik ez, eh? azkenean bere zitua da, beraz, berak alaba dio, ala izango da ez, mm, behiduriz ez, ez, horren ondutik, erantzunak izan dira, jendeak esu eta mediku batzu, ere elkarte medikuak eh, kesatu dira, inguramenari lotutako mediku hainitz eh, asaldatuak, erantzun bat ekarri izan dute ofizialki, eranez, asaldagarria zela olako pitokeriak erraitea, Bon, labur biltzen dute egia ez dira hola mintzo medikoak, eh? pentsa duzien bezala. Liberazion kasetak inkesta eramandu, zergatik orduan Michel Obie mediku horrek hainbeste tontakeri erraiten ditu. Ebe, mediko hori, jamber da, ez dela neor, berak eginduen ikerketen ondutik, total fundazioaren administrazio kontseiloko kidea da lehenik. Ah, total, ebaik zuen, zantza egiten dute, ba, saltzen dute, obekiran, eta be, oiek autoak elikatzen dituzte, eta oiek kutsadura sortzen dute, baina ez dute minik egiten gure bidiketan. Eh. Eta total enpresako, horrez gain, mediku kontseilaria da hori. Eta hori duela ba, geita bos bat urte bederen. Alta berak, beti errandu, eh, izenpetu du, etika tekstu bat, eh, egin behar duten bezala, azpimaratuz etzuela uh, eh, interesa batekin egiten uh, lan hori eta etzuela enpresa batekin interes uh, zuzenik bon, total Total, eh? medikoak errandu etzuela pentsatu ere uri seinalatu behar zuenik inosenta gaizo medikoa. Bueno, egia, total, ez da enpresa bat, kutsadurarekin loturarik ez, multinazional bat, beste energia azkenean, beste gabe. Hite bu Musika pausaino bat, eh, ondotik eh, tatuatzaile, tatuaia eta marrazki eta zarituko gira, marko lagunarekin. Baina lehenik eh, badok puntu eusen itzulino bat, kantua ez da berria, bideoak dira hemen aipagai, naiz eta ez du ainaspaldi diskoa ateratu duela. Jurgi ekizak, ekizadeitu proiektua ateratu berriki eta... Mm bideo batzu grabatu ditu. Akustikoan, bakarrik beraz, grabatu ditu hemen eh, kantu hauek diskontakoak. Eta tartean, beraz, eh, begiak ireki nituen kantua atxamaiten alduzie interneten bideo hau. Hemen, beraz, proposatzen dautzie dana. raziz kontzertuak eh, eskaintzen ari dela momentu untan eta bihar donostian baldin bada ostiralean miagitzen izango dela. ez buru egiteko Begiak ideki nituen Begiak zorrosto した tout begiak ireki nituen deitzen da kantu hau jurgi ekizaberaz e, eh, gitarran eta hautsan eta jamezara Amanita live session deitu bideo batean beraz ki grabatua izan dena estudioan eta kolpe batez akustikoan eta bere azken diskoa aurkeztuko du jurgik uh, eh, miarritzen eta eh, bezala ostiral gauean biarriz lausori festivala kari eta hor uh, bakarrik izanen gainera jota eta klonen klana hor izanen da eta dira dira, beraz, ez bakarrik eh, dinen konzertu honen emaiterat, eta bestalde ere, beste euskal talde bat Petra taldea, eta Kazamanz taldea ere etorriko da, ostiral gauean, mm, erramezala miarritzeko, atabelen! lortuko dut. Bostak eta emezortzi dira itzeta putzen. Marko, laster gure ilan, urbiltzen ari dela jakin dut. Uh, Belenik horretarazten notzuet, gure telefono zenbakia beti. Hor dela eta hori, uh, benai baduzie, mesu bat pasarazi. Benen txustut zuen iritzia eman edo zerbait partekatuz duda. Zure irratiarekin komunika ezazu, goizberri eta itzeta putze mankizunetan zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06, zazpi zazpi sortzi, bost bat bederatzi 0. Iratia elgarrikin egin ezagun. Artea, artistak, eh, tatuaiak, eh, oiek ere, artistak baitira, tatuatzaileak, Marko, Arratxaldeon? Bai, Arratxaldeon, bai. Ez, ah, eh, bai? Eh, batzuk bai. Zinezkoak, batzuk. Batzuk bai. Dugun azalarekin badute eta eh, bai. leko hainitz bai. haien obra egiteko. Hor baita bideo bat interneten, bon, ez dakit, zuk egingo zenuken, mainan, jakin gabe zer tatuatua izanen zaizun, maiten zira jarririk, murroaren bestaldean meraz bada tatuatzaile bat, eta marrazki bat egiten atzu besoan, eta betirako hor duzu, benen ezakizu zer baden, bada jendean bat, bederen pres dena hori jen egiteko. Bai, bai, bai, ez dakit, normalean zerbait tatu zure gorputzan, uh, tatu beharko mhm. Crazy Mystery Tattoo Glory Hall. Hor, Mystery by Crazy segurazki, mhm. Tattoo, -huh. Tatu Glory, ja, Bai, gero eh, ikusi ditugu, eh, pixkat marko zurek ilan, eh, bai. politak dira, artistak dira, zinez, uh, ez da edo zer gauza egiten dituztenak, eta bon, bestelako joko bat da ere. Bai, eta hor, iduriz, bakarik eskua edo, uh, besoa bai. ematen alda zenta uh, tatuaja, edo nun egiten alda, bai. eta leku batzutan, leku uh, aringarri eta uh, eh, sensiblinetan ere bai, Eta eh? Mm? Ea zakila ematen den den eh, bai, Bai. Uh, bai, ez dakit. <laughs> edo titia, edo semina titian zabaiteitea, mena bon, eta, eta zazakiran, hor, eh, be, besoa baizik ez da, orduan... Uh, gero ikusten da. Gero ikusten da, bai. Eta ez bat duzu zure tatuaja ez errakutsi, o bedaliku gorde batean eman. Ez bat errakutsi nahi. Bai, hori da, eh? ikusi ditugu uh, Bet... tatuaj ba, batzuk leku gordenetan, me, dira, aluzinanteak. Zertaz, <laughs> zer Erabiltzen dute uh, zure gorputzak dituen xeetasunak. Bai. Adibidez, eh, titiarteko uh, eh, zati hori, edo ipurdian, uh, eh, ipodiko... Ipurdiarena, ipurdiarekin badire joko hainitz, eh? me hor, bai. haipatzen logo tatuaiak badira batzu simbolika handiarekin, bai. historia bat ilotutakoak, eta uh, voilà, zerbait egan nahi dutenak, zure biziaren... Uh, momentu bat markatzeko eta bar, baina batzu dira, be, umore handiko <laughs> jendea jaren dugu, zenta bizi zirako, ipurdian, adioz, ipurditik ateratzen uh, intsektu batzu, ba, bai. bat, bat, ikusi dugu bat. Buruan ez bat duzu irerik, be, bai. beda, uh, ardi bat, eh, be, jaten. Beraz, zure hileak jaten. Batek aholtze bat ere egina zuen, <laughs> buru gainean. Bai, bai, bai. ez, maire hor, beste... Bo, zakit, irringarria da? Ba, irringarria da. laguntzen du, uh, eh, adidez, kusi ditugu uh, beso moztuta, izorde bat zen, bai, bai. izorde bat zen. baten, eh, bai, beso moztzak, uh, bepiskat, E, hainitz e, egiten da hori eta tuaietan erraiten um, momentu gogor bat edo markatzeko egiten zirela, hor egiten da ere hor bainak edo um, ebaki ondoak baditugularik uh, tatuatzaile batzuek ere ikusi dut uh, ba, ikusi dut bat hori batek hori zuela uh, um, bali madituzu zikatriza gogor batzu biziari lotutakoak fisikoak egiten dizu marrazkia urridik, eta gordetzen dizu azkenean, edo integratzen du zure minori marrazkia eder bati. Ah, bai, ongi da, zure horretzapen txarbaten aldatzeko. Bai, eh, eh, bai. edertzeko, edo biskat mhm. garapen, eh, obeago mm. augeiteko. Edo. Bai, bai. Asten da goiz, eh, aurra zailarik, aurra asten zure malabar batzuk bai. edaten. Edaten, <laughs> malabarak nik ez ditut edaten, eh, Marko? <laughs> Iaten, iaten. Eta gero, bai, dekalko maniak. Bai egia. Eta zira goiz zure biziarekin, uh, eh, eh, naia egoten da, nire gozen izan egin nuen bat, uh, ikusten da, me ez nuen, uh, ez nuen dirurik uh, Uh, Egiazko tatuz bat egiteko hartu nuen horatz bat eta tintarekin hasi nuen zabait egiten edo besoan ez dut segitu mina <laughs> zuen, nuen nuelako. Mina bai. Bai bai. Eta zer nahi Uh, Pizan lof bat. <laughs> Ia, haitortu dut. Beraz, uh, berroa da, obe ere, ez finitu izana. <laughs> bai, sego azki, ah, ea, zure gorputzan marratzen duzuna, gero onartzen du duzu. Bizi guzian. Ah, bai, bizi osorako. Hori da, ere usu uh, galdera, uh, nitzek duda dute urteak eta urteak egina intzin eta toai bat, zenta beldur dute gero ez dutela maitatuko, ez dela behar den bezala izanen, eta zahartuta ez dutela maitatuko. Bainan bon, hori da ere, zure parte bilakatzen da, gero uh, hori. Ba, eta omen droga bat da, eh? asten eh, zailarik, beste bat ba-, egin, nahi, nahi duzu, eta askotan ere, garaibatean egin duzun bat aldatzen alduzu ere, eh? edbidez, eh, xagu xar bat, uh mhm. -huh. zen garai, punk garaibatean, eta pixkat aldatz, aldatzen da, gero, zure eniarekin, eta... Eta bilakatzen zu suri bat. Eh, adibidez, Eta edo lau buru bat adibidez egiten duzu. Eta... Bai, euskal tatuazak. <laughs> Eh? Aipatu behar dugu, bai. Ikusi baitugu batzuk eh, lau buruak. Baitz Ez bakrek lau, buruak. da problema. Ez dut nik ikusi irogoita lau boro bildu bat. Adibidez, esan behar dira. E, Segurazki behetz, bai, ikusi dugu espalda batean hor uh, zazpi provinziko irudi guztiak. Mhm kolorete hartzarekin. Eh? Bai, batzu zinez itxusiak dira. Bai. Hor bai. ere behar da autatu pertsona egokia eta tatuatzaile hon bat. Mm. Eh, Ahi erpetzen artistena behar dute bai, egiazko artistak izan. Eta ez, dira, ere utxak egin behar. Ah, duz zurelik euskari adibidez. Mm -hmm. Sego azke batzuk egin dute tatu batzuk, ez dute ere aipatzen. Eta az, aipatu nahi. Ere, mm -hmm. Ah. Eh, Aien dako egin dute zabait bizien momentu bat uh, gordetzeko. Markatzeko. Nik egin nuke bat eh? odei bat. Odei bat? Eh, bai, bai, aspaldi bat ez ere. Odei Asiskori bai, galdi ginen, uh, eh, benen ez nioke asiskori... Uh, eh, eh, uh, <laughs> Egin araziko? zenta odei bat galdi ginta ez, beste zabatik ingo luke. Bai, bentsatzen dut. Obeda, Enik eh, ez, nu, ez nuke ene eh, besoa sartuko asisko izan da zen <laughs> bestaldetik. Eh, bai, bai, bai, beste naz imaginatzen dut irriz asiko da, eta <laughs> hi hi hi hi, bai, eta, bai. <laughs> eta marrazki bat. Eto ez du marraztuko idaztiko dugu. Ah, bai, egia, hori bai. demaite du. bai. Aipatzen ere uin uh, doloi, artista berak uh, tindatu bai zituen... Uh, Bai, zerriak. Mm, Egia, me bo, hori... Ah berezia da, gaizu zerria ez du autatu, eta tuatua izaitea, orduan uh, eh, bai. autu bat da, normalki ala ere. Dependzen da, batzutan ere, uh, eh, autatu gabe, tatuatzen zira. Bada, pelikula bat. Ah, milenium? Milenioam. Ah, bai, bai, kusi dut eta irakurri dut ere. Ta zer, milenioam? Milenioamen uh, eh, ah, tatuatzen du, bai, egia, antzianuen, bere bortxatzailea, tatuatzen du, eta zer irazten bai, du. Gopuntzen, uh, bai. E, bai bortsatzaile bat nahi edo bai, ez hori markatu bat zen ez bai, markatzen du hori e, bai. egia da hor e, bai bortitz minen bo tatuaia garai batez e, zirenek zituzten egiten egiten ziren zure punk garaian egindako uh, tatuaia zela baina gaur egun denek egiten dute ez bai. du bat ere ber, ber espiritua ere tatuaiaak gaur egun ba, moda bat bilakatu da eta Eta behar ba egizitzeko da ere bai, eh? Itxura. Ez baduzu aski eh, Facebooken agarrazea, horren baduzu gure posibitatea, eh, zure gorputzarekin. Eh, Erakuste hor bai. zidela edo presentzia bat tatuaren bidez. Bai, bai, uh, batzuke eten dute uh, tatuajak ikusten ez dien lekuetan, adibidez, bestiturik dirilerik ez duzu ikusten mm tatuajak dituztela, eta biluzik direarik, ja, duzu, bete, bete, mm. beteak, eh, dira, gazteak dira ere, eta gero, zartzen direarik, egoten dira ere zartu arte. Habe ah, bai, bai tatuaiak bai. gero hilarte hor dira, eh, bai, beraz bai, bai. ondotik ere gelditzen dira. Nik bai, bai, hau tatzeko, eh, hau tatzeko azara tinkatu behar duzu, edo egin duzu marazkia, bere forma txikitzeko. Eh? Edo iz, eh, egiten alduzu marrazki bat, adinarekin eh, aldatzen dena ere, ez dakit tripan egiten baduzu, uh, uh, baitakizu adinarekin zure tripa ondituko dela. Bai e, iten alduzu zerbait atorai bat eh, be, aldatzen dena, mm. zure gorputzari egokitzen dena, ere. Bai, bai, bai. Adibidez. da, erraiten zinuena, jantzirik eta biluzik, zen jendea e, eh, bezbarakizu tatuatua tatua, dela, da pixkat persingak bezala, ez baduzu ikusten persingarik mhm. aurpegi batean, pertsonaz uh, irudibatekin goduzu. Bai. Bainan, hor, eh, eman ezagun be besuak eta bada argazkilari batek egindu olako zerbait jendeak jauntzirik eta onotik biluzik eta junt dena aldatzen du anfet, eh, ikustea tatuatuak direla. Bai, eh, jende horiek ez dute behar haien gogoa besteak erakustea. Atxikizen duten egin dutena haien dako eta ez da... Itxurak Bai, hori da. Baina, gero ere azkenean ideia hortan ere argazki horiekin da oartzen zira, be, tatuatua den pertsona eta jantziek dena berdina dela, baina tatuatua delarik ez zu berdin ikusten ere. Bestelako irut bat duzu pertsona hortaz. Bai, bai, bai, bai, Ez zure itxura aldatzen da, bai, zure sozial harremana aldatzen da mm. Eh, baita ere eh, tatuazekin. Hori da. Frantzia indatzen alduzu. Artako, auto, auto berezia da beti. Oh, bai, bai. Ik ez egit. Ik egin eskoa ez da aldatzen. Zure tatsa hori? Uh, ez. ez. <laughs> Untxa, Marko? Tatu? Tatu. Biba egin tatu er. Egin dut, bai. Bai, hor. Ja, Beldur ach... gari zitzen alda, eh? tatu batekin bizitzia. Bai, lan, lan de Lan de rocha. Bai. Bon, ea, zure marrazketan ikusten dugun. Marko, milizker? Dujetaz, gelorte. gero arte. eta laster hitzetaputzen gure gomita gesan alfaro izanen da. E, presoekin elkartasunez gaualdian tolatzen eh, dute urtero e, mintzaltzeko, gogoetatzeko eta otoitz egiteko presoen egoeraren inguruan eta presoen hitzak ere berriz hartuz. Gesan alfarorekin aipatuko dugu e, xarri beraz e, laurden baten buruan ostiral gaueko gaualdia nundik nora joango den den aurten. Eh, bostak eta erdi zeuskal irratietan, berriak zurekin bernadetar gain. Berriz langileria karrikarat aterako da bihar lanko diguaren erreformari ez erraiteko, aldaketa batzu eginik ere gobernuari da beti aitzina, bai honan manifestaldi bat izanen dago izeko ameko honetan, geltokitik suprefeturara ino, Medef nagusien elkarteak aspaldian galde iten du erreforma hau, sindikateak erraiten dute ahunt kendu behar dela. Kadek, jakin arazidu azken urte hauetan senperen eh, sortu direla bost ondarkintegi aizu ez diren lekuetan, hau da, enpresek beren ondarkinak, laborantxako lur bazterretan botatzen dituztela ajunt ahunt legezkampo, bastimenduko garraio enpresek leporatu azaie, eta bereziki salabegi berri garraio enpresari, senpereko hau ere kondenatu ditu egitate horiek, eta biarratxean biltzare bat izanen da hortaz senperen. Enpleguaren txaloina bihar egun guzian miarritzen eskualeriko pol anploak antolaturik, eunta hogoi bat lan eskaintzale izanen dira saile desberdinetan, eraikuntza, hegazkin gintza, osagarri ostalaritza eta beste, orotarat, bosteun bat lanpostu proposatuko dituzte. Gipuzkoako hondoko gastronomia elkarteak Greziako irrefusiatu erretan diren bolondreser janaria emeiteko proieto bat abiatu dute, martxo astapenetik Greziako kos uartean dira, hansukalde bat eta jantoki bat muntatuak dituzte, proietoa sei hilabetez nahi lukete iraunazi, laguntzaileak aldizka joanez. Hartza altzoan festibala iragaiten da errobi nigande arte, ikusgahi eta emanaldi hainitz eskainiko dituzte egun horietan, aipatzeko elirale kompainiaren sohkuntza, haugen jantzaldia, ipuin eta beste, beraz proposatuak izanen, direla eh, aste guzian. Asteuntako kanpoko mintzaldien saioan, segitzen dugu jonden hilabetean abiatu saila, erran nahi baitu, batera kantolatutako bilkura publikoen segida ÖPCI e proiektuaren inguruan. Berriki, bilkura publikoak iragandira, iparaldeko toki ezberdinetan, oaikoan, irisarrikoa dugu entzunen. Solas gai nagusia zelarik, kostalde eta barnekalde, irabazle, elkargo proiektuaren bidez. Entzunen ditugu Peiuko Duar Doniane Loitzuneko Mera, Michel Etxebest Maulekoa, Chantal Ergi Aiziritzekoa eta Daniel Utzomendi Izurako Hauzapesa. Elkargo bat eskualegiaren zat, kostalde eta barnekaldearen probetsuko, astezken untako kanpoko mintzaldien saioan, Euskal Irratietan. Errepika, hortzegunean oren batean, iruleiko Aurten helduen kantu xapelketaren urtea da. Sailkatzeko kantaldia maiatzaren ugoita bian. Kantu xapelketari gabe, kantari begirik ez. Eta kantari begirik gabe, kantu begirik ez. Kantu xapelketaren helburua ere, sorkuntzaren akulatzea baita. Arturuma. Eta kantu idazten, espaziste trebe, bota kantu xaharrak du da, zaurte euskal kantuaren ohoratzerat, bakarrik, binazka, taldeka, akapela, edo musikarekin. Atik izenak eman, martxoaren hoita behatzia intzin, deituz iruleiko irratidat, berreta emeitzi, eta mazazpi, hamalau, amekarata. Edo mailez, kantu xapelketa, abildua gmail.com Berotu bosaka, Eta kanta! Euskal bidek mainguru bat antolatzen dugu elkargo bakarra gaitzat harturik. Martxoaren hogeita batean, astelenez arratseko zortzietan, azparneko herri elkargotik zuzenean izango gara. Bertan, sei autetxi izanen ditugu, Alain Igiart eta Beniat Kasono gobernantza ipatzeko, Jean-Claude Igiart eta Jean-Pierre Iriart fiskalitatea ipatzeko, Aian Dezokajoz eta Antion Kurutxarri hizkuntza politika ipatzeko gaualdia euskaraz segitu, Euskal Edabideetan zuzenean, martxoaren hogeita batean, astelenez, arratzeko zortzieta. Itz eta putz, putz, itz eta putz, putz, itz putz, putz, putz, putz, putz. Prentxan, xarean, zer dira gainagusiak tenore untan berria puntu eusekin hasteko Euskal Estatuari buruzko iritzia uh, titulu honekin Euskal Herriko biztan lehen euneko berro zazpi estatu propioaren alde etorkizun politikoa erabakitzeko galdeketa egitearen alde Euskal Herritaren bi eren beraz Ipar Egoa Fundazioak eta Euskal Herriko Unibertsitateko parte hartuz ikerketa taldeak Euskal Estatua irudikatzen, Euskal Estatuaren aurreko iritziak eta jarrerak Euskal Herrian eta bukatzeko azterketa kontitatiboa eta kualitatiboa ikerketa aurkeztu dute uh, be, biziki berezitua beraz, xe eta sunain berria puntu eusen aipagai. Berrian bestalde eta sare sozialetan ere uh, eh, nietz parteko atua denaten ore untan, homoseksuala izaiteagatik kalegorian, hogeita bat urteko gazte bat, etxetik bota duaitak gazte izen, gizarte zerbitzuetan laguntza eskatu baldin badu ere, ez diote irten biderik eman, hainbat elkarteek eman dute gaztearen eh, egoeraren berri gaur, prentsorreko baten bidez, adirazidutenez, gizarte langile hainitzekin izan da gaztea aitak etxetik egotzita gero, bainan momentuz ez diote atera biderik eskaini, erriko etxeak azaldu gizarte zerbitzuak lanean ari direla irten bide baten bila. Hemen beraz honen berri zati bat, horrein uh, bon, txe eman dutelarik prentsa horrekoa ondoko horrenetan. Eta ondarroa bi orduz erabat itxita tituluarekin, ondarroako lan istripua gogoan, goizuntan amekak terditatik, horrematak terdira, lan ustea egin dute Santa Clara izotz fabrikako istripuan bi behargin hil zirela salatzeko, eguerdi terditan prekaritatea hiltzailea lan istripurik ez lelopean eginduten manifan eunka lagun elkartu dira. Borondate eta indar faltan tituluarekin Ipar Euskal Herriko itzan, Baionako Planning Familiala Aipagai urte bakarrean beharretan diren emazteak laguntzeko bi zerbitzu desagertu izanak main gainan ezagidu, alako egiturek Ipar Euskal Herrian duten egonkortasunik eza Planning Familiala kolektiboa alde batetik eta emazten kontrako bortizkerien behatokia ere itxi dutelarik. Argian bestalde Black Lives Matter deitzen zen uh, kampaina estatu batuetan uh, Basque Lives Matter bilakatzen da Euskal Herrian behatziak libre kampainak uh, jarduera politikoaren zilegitasuna aldarrikatu du bederatzi Euskal Herritaren uh, kontrako epaiketa xiko da hori maiatzaren amazazpian ekin antolakundeko zuzenaritzako kide izaitea egotzita eta beraz kampaina abiatu dute xarean jarei sozialetan eta beraz estatu batuetan duela ez zain aspaldi baliatu zen lema hau eh, behin beltzen biziak ere importatu, eh, itzultzeko Euskararat eta beraz hemen eh, Basque lives meter beraz Euskaldunen biziak ere importatu lemarekin. Bestalde, xarearen eh, edo xare sozialen itzulia eginduen bideo bat, ere argian aipagai, bideoan uh, zer da, beha gertzen dira uh, Holandako PSB futbol taldeko zaleak Madrilgo terrazabatean jarririk eta uh, plaza hortan eskean ibiltzen diren emazte batzuei uh, txamponak edo dirua botatzen dute eta txalo eta biba artean futbol zaleak eskaleak umiliatzea ez da berritasuna tituluarekin John Tornerren artikulu, du iritzi artikulua hemen argianan. Gazeta puntu estrategia bateratu bat sortuko dute Pirineo Atlantikoak eta Gipuzkoak atzo aipatzen giren itzarmena hemen aipagai eta kanaldudek bideo formakuntzak antolatuko ditu apirilean uh, formakuntzak deneri idekiak bidarraiko egoitza berrian izango dira teoria ikasteaz gain parte hartzailek harik eta praktikoak ere burutuko dituzte. Lanaren legea ere mobilizazioak ez dira gelditzen eta hori aipagai media bazken, hartza altzoan ere festivala aipagai eta rankontru surledok ere uh, baionan iraganen den festivala eh, be gaur abiaturik martxoaren emeretzia arte Burkina Faso run zemen sankararen aurpegia edo irudia ikusten delarik bere emaztearekin topaketa antolatua da besteak beste festival honen kari. Eta beste azken puntu bat zudu ezten, hil doleron edo oleron, markatu gartean mila berreun pertsona mobilizatu dira Alexiari omenaldia eskaintzeko. Hau egin itoen beraz eh, prentsan diren aipagai nagusiak tenore untan, iritzirik ez aldi untako, uh, eh, bainan prentsan ere aipatzen aldugu gaur, uh, bai ospatuko duten Euskaraz bizi eguna, apililaren amaseian izanen da hori, Euskarari presentzia gehiago ere ekartzeko uh, bai honako nagusi untan, eta beraz, uh, du hori, egun hori eh, izendatua duzu, eh? mm, eta markatzen alduzietan zuen agenda tipian, eh, Euskarari bultzada ekartzeko, hainbat ekitaldi eta konzertu batzu ere gauean, Tori Bayonako taldea, DJak eta tartean ere, sorkun, berazken diskoa, aurkeztuko du, hemen! Hemen! ziklo morfosia. Deitzen akantu hau eta diskoa ere, laster gurekin gesan alfaro presoekin elkartasunez gaualdia ipatzeko. Ziklo morfosia, nire barruko lupetzen bizizaren monstruoa. Euskaraz bizi nahi duen egia izango da baiona pirilaren amaseian Euskal Herrian Euskarazek beraz antoratzen duen egun hortan amaretan abiatuko den eguna artisau, eragile, joko puzgarri, porrotz pailasoarekin eh, akuilari barkatu taileja, bazkari, jamon martikorena uh, izanen dira bertsolariak eh, eta konzertuak gauarekin tori sorkun eta DJak. Tori uh, hemen <laughs> beraz sorkun proposatzen dutziet entzutia ziklomorfosia kantuarekin entzuten genuen bostak eta berreita zazpi dira hitz gori gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin, Euskal irratietan. Presoekin elkartasunez, gaualdia aurten ere antolatzen dute, ramezala hostiral untan eta gurekin dugu gesan alfaro, agatxalde hon. Arratxalde hon zuri ere. Ramezala aurten ere, hogeita iru garen aldikotz antolatzen eh, baituzi gaualdi hori, gogoetaldi eta otoitzaldi gaualdia eta aurten ere Mikel Epalzaren inguruan gesan. Hori da, eta beraz erran duzuna, hogeita iruaren aldia, beti talde berak dira hor, Mikel Paltzaren inguruan, eta beraz aurten e, urte berezia izanik, Lorentza Gimonen kasua denek ezagutzen dutena, gogoan pentsatu dugu beraz angelun egitea. Mm. Angelun ez dugu nahi bezain aixe atxeman toki bat, eta atxemaiteko behar bada jendeak bialdi zentzun beharko du, eh, Santa Bernadeta eta Elisa, Kok eta gela batean eginen dugu, gure biltzarra, gau behila, eta hori, eh, hori eh, da xuxen biarritzeko jaia laia pilotaleku horren sartziaren aintzinean, onduan. Beraz, hortara heltzea erresago izanena behar bada, eta hortik bideala, izain dira kartela batzu, panela batzu, uh, bidea markatuko dutenak. Mm. hori ustirale eh, untan da, eh? zazpiontan eh, eta gesan untsa espikatu zununtzen. Uh, orduan, gogoetaldi eta otoitzaldi gaualdia, uh, zer da hor ideia urte? Bai, urte guzitako ideia beti berrina dugu, gaualdi bada presoen sustenguz elkartasunez egiten duguna, aldien aldu, aldiko kasuak aipatuz, eta orduan eh, urte guziz uh, eh, zemeit hilaite lehenago, eh, hilaite pareat lehenago, iskiliatzen dugu uh, frantzen estatuan edo espainol estatuan diren iparaldeko eskaldun preso eri. Eta aldi oro noiz nola, ukaiten ditugu hiru lau borz uh, gutun, bertsoekin, gutun uh, iskiliatuak, uh, batzuetan margo batzu ere, eta aurten ukan ditugu horotara jiru. Eta jiru eta batek badu berezitasun handi bat, zenta amar bat urte honetan preso da mutil hori, eta erre, ira, ira, dauku beraz, iskiriatu dauka aurten lehen aldikotz, zigor melodio larra ona, zen marten dure dena, Eta orai hartio, etzela hausartzen, ez behitzuen bere burua gaizen ditzen iskiriatzeko, nahizta gogoa izan, eta bere nola erran bere gogoaren eh, asetzeko lanak zizelkatuz egiten ditu. Eta hildore hortan egiten ditu Harriz eta lehenago frenes, Fresnes uh, presondegian paisen egin zituen bustinez. Mhm. Eta justu bere lagun talde bat, sustengu talde bat badu Bilbon bizi eta harek joan den urtean urtekari bat antolatu dute, argiteratu dute, eh, mutil horrek, beraz, eh, zigor horrek egin dituen zizelkadura, hamabi zizelkadura ederrekin. Eta hori igorri dauku, erran ez lehenako etzitura posta zigozen albere lanak, binan, oai, argazki zigozen zauzkula eta sekulako posta zuela eta guk ere bapensa. Mm -hmm. Eta hor, adibidez, beraz, eh, oiak liburu hori aurkeztuko duzie, baina eh, zer gero komentatuko edo nola pasatzen? Horrekin batean, biztanda, igorri dauku, gutun bat bizik interesgarria, mm itun hori irakurtua izanen da, eta laburpen bat uh, egina, eta beste uh, eh, ordeon argazki horikin batean, igorri dauzku uh, egutegi hortan agertzen dira, beraz beste bi preso lagunek argazki bakotxaren zat uh, pentsatu idatzi dituzten bertsoak. Eta hori eta ikautu bat einen dugu, uh, hiru kantatuko duitugu aire ezagun batean, eta beste hiru irakurtuko. Beraz, hola parte emaiten dugu jendeari, pixka bat eh, preso direnen uh, gogoa nundik nora dabilen uh, ikus dezan. Beste bi gutun ere baditugu uh, irakurtuak izanen direnak, bat eta Enrique López izeneko batena, eta bestia berriz Lorentza eta Beidi ikanbo harrarena. Mm -hmm. Harek bere uh, gutunaz bestalde igorri dauku bere margo lan bat polita denek ikusiko dutena. Ados. Eta hor, uh, bezala, uh, gaualdi giristino bada, azkenean otoitzaldiak ere egiten uh, bai, uh, bai, bai, hori uh, sinesmena duten guztienak, gero ez giristinoa deitu behar den hori. Mm. giristinoa zenditzen <clears throat> bada elizatiar bezala bereziki. Uh, giristino libruak, sineste eh, gizatiarra dutenak, elkartasunezko sinestia, eta hor, eh, kantatz, kantu ederrak emaiten ditugu ere, herri, herri, herrian sortu diren kantuak, eta gero otoiz bezala, gure aita Jesusen eta otoitza kantatzen dugu, eh, eta evangeliotik zati bat noiz nola, edo bestenaz, eh, beste norbaitek aurten goan, Eh, Kintzasako apezpikoak idatzi zuen e, bat, eh, biziki ederra atzeman duguna, eta gura irakurtuko da ere. Mhm. Eta orduan hor, errandut kantuak ere izanen direla, biztan da, airosteko, eta hor ditugu, azken urteotan, zemaitu urte hontaina da e, kike borda, borda, borda deitzen den bordato, borda, eta e, nola deitzen da, Sebastian Otaburu ara musikariak eta horiekin eh, kantuak oski pasatzen dira. Mhm. Eta hor, uh, aipatu zu beraz gutunak eta presoek bidalitako obrak eta aipatzen eta begiratzen dituzela eta komentatzen. Uh, gero, familien lekukotasunak ere badira? hori ez dugu antzi behar, familien lekukotasun bat badira. Eta <clears throat> aurten uh, hori zain dira biztan nola ez. Eta... Lorentxak imo untzalaz, bera, etortzeko da entzun dugunaz, eta David Gramon ere, oai, uh, atzo uste dut, atreia izan dena, eta elduen larun batean eginen diote omenaldi bat, uh, eh, errezebida eder bat, uh, eh, basuzarrin ginera, eta beraz, horien lekukotasunak ere hor izanen ditugu, beraz, uh, zinez bete-betean uh, izanen gira preso mm gaualdi hori nori dekia da? nahi duen guziari, presoekin elgertasun bat agertu nahi duen, duen eh, duten guztieri barkatu, eta biztan da, eh, batzuekin batzu bestekin e, eh, goxoan egon nahi bali magute, ondotik bada janetan aldi adin bat eta elgarrekin eh, goxoan egiteko parada. Mm -hmm. Ados, hori ostiralean beraz eh, jamezala urten eh, bereziki angelun antolatzen uh, duziena, eo geita irugarren aldikotz presuekin elkartasunez uh, gaualdia. Gesan, zerbait gitu nahizinuke berdine? Gesan, Ebe jendeak eh, nahi duenak bederen eh, arraz bat goxoa pasatu presoen eh, inguruan elkartasunez, ebe <laughs> gomitatzen ditugu eta postik errezebituko ditugu denak. Angeluko Zent Bernadet Elisa ondoan presoekin elkartasunez gaualdia ostiral gauean zazpietatik haintzina gesan alfaro mileskerra. Milesker zuri. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Asteuntako kanpoko mintzaldien saioan, segitzen dugu joan den hilabetean abiatu saila, egan nahi baitu, baterak antolatutako bilkura publikoen segida EPCI proiektuaren inguruan. Berriki, bilkura publikoak iragan dira, iparaldeko toki ezberdinetan, hoaikoan, irisarrikoa dugu Entzunen solas gai nagusia zelarik, kostalde eta barnekalde irabazle elkargo proiektuaren bidez. Entzunen ditugu, Peiuko Duar, Doniane Loitzuneko Mera, Michel Etxebest Maulekoa, Chantal Ergi Aiziritzekoa, eta Daniel Utzomendi Izurako Hauzapesa. Elkargo bat eskualegiaren zat, kostalde eta barnekaldearen probetsuko, astezken untako kanpoko mintzaldien saioan, Euskal Irratietan. Errepika, hortzegunean oren batean, iruleiko irratian. Zabarne berrien tenore izanen da Euskal Iratietan eta urten aldiz. Ama bost ospatzen ditu Euskal Iratien eh, barne dugun antxeta iratia urte betetzen eh, beraz zuri eta horretara zizkantu bat ere sortutela dela Luz Deputa Astaldeak Iban Jusenol eta Eneritz Furiarekin olatuen uinak horazten kantuarekin. Betarik asiak herrian alma rasteme lehen urratxetan Zan une gozotan, une garratzetan Zaputara lanetan, autotan etxetan Jendeo okokitua, baitu guatxetan Hauretik ikusi ametxetan Gasi egan Gobeiak jasu altzoan Irrati Olatuen uina korrasten kantua, beraz antxeta irratiaren bost urtean ekari sortu kantua eta nik horrekin agurtuko zaituztet horroitaraziz bi hitz eta putzen itzordua duzira bostak eta seiak hartzen hori estaldatzen eta hostegunero bezala Fred Beruet gurekin izanen da Euskal talde baten azken diskoa aipatuko dauko gau, biak barkatu Jupiter John deitzen dela, dena lortuko dut, ustutak urtzeko tenorea dela, seiak euskal irratietan. Euskal irratietan.